Näme, Allah Tagalaň aýatlaryny diňlemeklikde, okamaklykda, gaýtalamaklykda näme, öli kalplar direlip, imanlar tit näme, beýgelip, bedenler titräp, we näme, adamda näme, tikenek-tikenek bolup gidýän ýerler bar. Şon ýalak, şonuň üçin näme, Allah Tagalaň Kuranyny okamaly. Ony hem durmuşyň şuň bilen baglamaly, Kuran we sünnet bilen. Bu adam bir mollym diýýärdi aňyrda. Olanlar günüňizde bereket ýok kerem diýýär. Irden turýaňyz, ýatýaňyz, irden turýaňyz, önem ýatýaňyz kerem diýýär. Hawa diýýär. Ynanyň diýýär-de, kasam içip aýdýar. Günde diýýär, dört-bäş juz, juz okaň diýýär Kurandan diýýär. Günüňizde bir bereket tapyň. Ýöne bereket tapmak üçin däl, ýöne durmuşyňyzy Kuran bilen baglaň diýýär. Şonda näme, durmuşyňyz kän haýyr-bereket berer diýýär. Düşdüňmi? Araf suratynda Allah subhana taala näme, umumy pygamberler barada aýdyp berýär. Näý, pygamberler owlat haýsy kowumyň üstüne owlatdy we kowum näme diýip jogap berdi? Hem biriniň gelen zady näme? Hem bir pygamber näme bilen dawat etdi? Aýtda. Hawa. En yabudullah ma lekum min ilahin gayr. Tamam. Bir Allaha ibadet ediň, o näme ondan başga size ibadete hakky ilah ýok diýär. Şonuň üçin näme hemme kowumlar kimsi jogap berdi we kimsi näme etdi? Jogap bermedi. Jogap berenler ýa näme Eýerip kabul edenlerem musulman boldy, eýermän hem garşy gidenlerem näme? Käfir boldy. Eýerenlere Allah Tagala näme edýär? Jennet wada berýär we eýermediklere näme? Dowzah, azap barýar. Şonda näme? Şolar barada käbir Aýdy Allah Tagala habar berýär-de. Qala udhulu, Qala udhulu fi umamin kad halet min qablikum minel jinni wel insi fin nari, Oda giriň diýýär, sizden öňki näme jynlar we ynsanlaryň näme sizle öňürtilen jynlar ynsanlar bilen diýýär. Düşündiňmi? Şolar girdi, siz hem şon ýaly edip giriň diýýär. Kim bular? Pygamberleriň gelip şolara jogap bermedikler. Olar pygamberlere gelip bir Allaha ybadat ediň ondan başga size ybadat hakyl ilah ýok diýende, Eji'tena en netruka alihetina diýýär. Näme? Sen geldiň indi şu ilahlerimizi taşlalmyn diýýär seň sözüň üçin diýýär. Şonuň üçin geldiň diýýär. Hakykatdan pyga olar düşündi şony. Şo ola bir bir aýat aýdýar, olar hem şuny jogap berip düşünýärler nämä çagyryp. Bu wasyplar näme özüni islama ýoňkaýanlar, gije gündiz aýdaňda näme. Şo müşrikleň düşünişi ýalam düşünenoklar. Özleri hem müşrik. Mugjyzasy bilen bilen. Haçanda diýýär, Kullema dehalet ummetun la'anet uhtaha diýýär. Her sapar bir näme ummat girende diýýär, yzyndaky näme doganyna lagnat aýdar diýýär. Ýagny bile-de jähenneme girjegine diýýär. Olar kim? Birinji zat tagutlar bar, soňam tagutlara eýerenler bar. Bir-birine lagnat ederler diýýär. Birinji o girýär soňam o näme o giren oňa lagnat edýär o ol oňa lagnat edýär şeýdip näme bir biriniň arasynda Allah tagala bolýan gürrüňler aýdýar bu wagt bir birinden aýrylyp bilmän bir birine şu wagt kömek edip yslama garşy kömek edýän käfirler bar ene diýjek gürrüňi şu Şonýalak dyklyşyp, dyklyşyp, itilişip jähenneme girerler diýýär. Şonuň o haçanda girende diýýär, ýaňky birinjiler diýýär. Näme? Ol oh, iki o birler diýýär, birinjilere näme eder diýýär, Allam şularyň azabyny kesip artdyr diýýär. Näme üçin? Bizi azdyrdylar diýýär. Nämeden azdyrdylar? Ine pygamber geldi, inede pygamberiň ýoly şuňa eýer diýlene ýok, eýermäň bular nä ýalançylar, bular wähäbiler, bular azanlar, bular olar, bular diýip nätdiler, bizi azdyrdylar diýýär düşýäňmi, uzur berdim Allah tagala bular bilmedi diýip. Ýok bileje jähenneme barýarlar. Jähil bolýar, hemme müşrik, hemme käfir jähil bolýar o. Jähil uzur görýär, Allah görýär ony. Obuç bir adam gelip saňa näme bir käfir murjy dinini näme ýehudylara satan käfirler näme gelip Ýok bular uzur berenok diýär. Bu, bu alym uzur berenok, bu näme röwşen uzur berenok, bu ýene bir uzur berenok diýär. Duraw diýip, olar hiç diý. Allah berdim uzur diýip sor. Allah Taala berenok näme üçin bizi azda bizi azaşdyrdylar. Ýa-da Tebarek suratynda näme diýýär haçanda her sapar fewjin bir topar girip girip girip barýarka näme jähenneme sürlüp barýarka gapydaky melekler sorar. Allaň pygamberleri gelmedimi diýer diýär sizi Şu azapdan ägälendirýän ýa. Geldi diýýär, ýöne biz olary ýalançy saýdyk diýýär. E, onnoň öň diýýär, eger biz olary diňläp diýýär, akyl ýetiren bolsak diýýär, bilen pikirlenip, düşünen bolsak diýýär, onda bärde bolmazdyk diýýär. Jähilmi şolar? Jähil dog däl. Düşünmedi diýýär Allah Tagala. Akyl ýetiren bolsak diýýär. Jähildi, ýöne Allah Taala uzur berdimi? Ýok. Jähenneme gitdiler. Elin bärde-de näme şon ýaly? Uzur barmy? Uzur ýok. Allah uzur berenok. Walakin ondan uzur diýlende hökman bir adama gelip düşündirýän. Şu şu şey diýil, şu şey diýil. Onuň näme bir kiçik görýärler, birini ulurak görýärler, birini kiçik. Aý diýýär, bul alym däl diýýär. Näme äl sälur muňa alym diýmedi diýýär, muňa rugsat bermedi dawasy. Aý bul bul bul. Ondan şolar biziň aýdýan delillerimize düşünmeklik şertmi? Şertde, näme delilse haçanda Aly razyýallahu anh hawaryçlar üstüne ugradanda, şolar Aly razyýa Ibn Abbasyň aýdan delillerine düşündilermi? Ýok, düşünmediler. Näme käfir diýip Aly razyýallahu anh öldürdiler. Düşünmeklikleri şert däl. Şunuň, onuň düşünsin, düşünmesin olara näme? Allah-da uzur berenok, o Resulam, o näme? O sahabalaram we olara eýerýänleram. Şunuň şonuň üçin dadyň diýer diýýär. Sizden bir-birine indi gyjalat. Şunuň aslynda azap bilen günäli bolýar. Onuň näme yzynda gelýär. Allah Taala şeýle bir azap bolýar. Beden çekýär. Ýanýar, ýanýar, süňke barýar. It bitýär. Ýene ýanýar, süňke barýar. Ýene bir azap bar. Adam içinden kalby, ruhy azap çekýär. Göterenok. Köp adam horlanýandyr. Şu içi iýýä onda. Şonuň üçin näme bul azap ýene üst-üstüne näme? Bu gün özüňiz hem dadyň bul azaby. Näme üçin eden işleňiz üçin. Şunuň adam näme jähenneme ýene de amaly bilen gidýän eken. Ýene de näme birinjiden Allah taala uzur bermedi, soň adamyň amaly jähenneme de salýar. O do näme jennete de salýar. Ýöne näme Allah taala jennete näme rahmeti bilen salýar köp. O jähennemem gazanýarlar. Kynçylyk çekip, pul çykdaýjy edip, düşem, giden, giden günlerini, aýlaryny ýitirip, ömürlerini juda janlaryny berýärler, näme jähennemi gazanjaklar. Şonuň üçin näme diýýär Allah Taala, ine, bu gün näme eden işiňiz üçin näme alyň diýýär bul azaby. Innellezine kezzebu biaýatina westekberu diýýär. Ikinjisi hem aýatlar Allatagalaň hem şu ýeri, gögi, asmany, gijesi, gündizi ýaratmak alamy aýatlar şulam. Akylly adam näme diýýär, şoňa seredýärdir. Şoň eýesi bar, olam kim? Alla diýýär. Bu zatlar öz-özünden bolubilenok diýýär. Şonda näme diýýär? We westekberun we şony näme kabul etmedi, tekepbirlenenler diýýär. Şoň Allatagalaň aýatlaryna birinjiden-ä näme ýalan diýdiler, Yzyndanam tekepbirlendiler. Haçan-da Allaň aýatyny aýdýan welin, Göni-ä bul-a başlady-ow diýýär. Şuňa näme diýilýär? Birinjiden-ä ýalan diýýärler aýata, soňam näme? Tekepbirlendiler. Tekepbirlendiler näme? Anha diýýär, ýagny Allah Tagalaň aýatlaryndan, Olara diýýär, asmanyň gapylary açylmaz diýýär. O, olaram jennete hiç haçan girmez diýýär. Düşüniň, Wala ýedhulunal jennete, Haçan girer diýýär? Haçan-da diýýär, düýe diýýär, iňňäniň ujundan geçende girer diýýär. Düşüniň, käfir türkmenler diýýär-ä, Düýe diýýär, iňňäniň ujundan geçermi diýýär. Düşüniň, Allah islese geçer, gördüňdämi, bizem islesek jennete gireris. Ine, Allatagala, Bular jennete girmez diýýär, hiç haçan tä düýe geç. Allatagala her bir zadyny hem ölçäp goýdy. Düýe geçenok. Näme üçin Allah Tagala şony ýaly etdi şony? Şunuň bir erkegi erkek edip ýaratdy Allah Tagala şony urkaç edip bolanok soňra. Şunuň üçin o erkek edip ýaratdy munda. Şonuň üçin näme o käfirler Allah ýa ol näme erkegiň aýyryp e, e, e, heleňkini goýdy heleňki ýa olar näme muhannas dogýan adamlar. Iki tarabam bar. Onuň bir taraby ölýärde bir taraby işleýär. Şo bir ölen tarabyny aýyrýarlar. Bular aldaýar. Düşdüň? Bolany oglan, ýalan sözlär käfirler. Şonuň üçin näme-de düýe geçenok diýýär iňňäň ujuna. Käni käfir türkmen muşrikler birden gelip şol näme özleriçe bir seni bir bulaşdyrýan sorag berýänsiräýärler-ä geçenok diýýär arkaýyn. Näme üçin Allah Tagala Araf surasynyň diý näme kyrkynjy aýatynda aýtdy diý ony geçenok diýip. Ýa bar diý. Göräýdi. Allah Taala aýatyna dolar. Kim bular? Şon ýaly kimleri biz jezalandyrýas diýýär Allah Taala. Mujrimleri, jenaýatkär. Kim jenaýatkär? Allaň dinini, töwhidini tutup, yslam şerigat hökümem bir Alla degişli diýýänler jenaýatkärmi? Ýa göni tersi, Allaň ýany. Mujrimler kim diýýär? Ýagny Allatagalaň näme aýatlaryna tekepbirlenip ýalan diýenler we dinini tutmadyklar. Allatagala kimi? Şolara mujrim diýýär. Jinmi mujrim? O näme oň kowumy tagudy pagon göterýän itleri bary mujrim? Düşüniň, hemmesi jenaýatkär. Olar näme jenaýada çekmeli hemmesini. Dünýede we ahyretde bi-iznillah. Düşüniň, olar bizi çekmäge haky ýok. Täne biz muslim. Olar käfir, olar näme Allaň jenaýatkär däl, olar şonuň üçin näme etmeli jenaýada çekmeli hemmesini. Inşallah olaňam wagty geler. Lâ tuftahu lehum ebwâbus sema näilip asmanyň gapylary olara açylmaýar diýýär. Haçanda näme musulman adam we käfir adam ölende bu uzyn hadysda pygamber sallam waspyny aýdýar musulmana jany çykanda oň ruhuny götererler diýýär asmanlar açylar diýýär. O näme ýer gidip barýarka näme oňa öwüler diýýär bu owadan ruh kiminki pylan ogly pylanyky dünýede owadan tutulan atlar bilen ýatlaly oňa gapy açylar käfire asmanyň birinji gapysam açylmaz näme ýedi gat asman we hersiniň öz gapysy bar oň gapysynda sakçylary bar düşüniň şolar açylmaýar gön näme diýýär Allah taala olara asmanyň gapylary açylmaz we olaram jennete girmez diýýär kim olar käfirler Ýatýan bilýän musulman hemme girjekler jennete ähli näme otay rahat düşekler zatlar bol ýatjaklar dynç aljaklar hemme lezzet o jähennemdäkilerem ajykjak ýataslary geljek şoň içesleri geljek suw içsek diýseler näme berler diýe zäni toparlarynyň zina edip jähenneme düşenden ki irin gaýnadyp olardan bir suwuklar akar diýe otlardan bir çukura guýar diýe jähennemiler şo çukurdan içer Ine, ýataňda-da ýapyn ot, geýeň. Näme üçin, näme eltdi sizi şu zada? Kezzebû biâýâtinâ westekberû. Allaň aýatlaryna ýalan diýdiler we özlerem tekepbirlendiler. Düşüniň. Ine, käfirler. Şonuň üçin näme? Käfirlerden, käfir bolmaklykdan Allatagaladan ýigrimi dört sagat pena soramaly. Düşüniň. Auzubillah diýmeli nämekä küfür ine iň haly Allah taala olardan näme diýär kim bularda kime beýle gowy jeza berýär size Allah taala zalymlara düşüniň zalym kim Allahyň aýatyny ýalan diýip tekepbirlenýänler bu kim pygamberlere eýermedik topar dogry Iman edip ýagşy amal edene. Iman ýagşy alma. Şonuň üçin näme? Iman diýýär Allah Taala, soňam ýagşy amal diýýär. Şo, şol üçin selef näme diýýär? Selefiň ygtykadyna iman diýilýän zat ygtykat, gowul we amal diýýär. Hökman üçüsi biri ýokmy? Bary ýok. Şunuň Hum fiha halidun. Olaram näme, o jennetde ömürlik bolarlar. Gije-gündiz ýok, gün doganok, ukyň tutanok. Düşdüň? Kellagyry ýok, iş ýok, alada ýok, gurmaly, suwakty, bejermeli, düşdüň, käfir bar, öldürmeli, alada ýok. Adam näme musulman öýke kine bolýar musulmandan bir bir musulman musulmana öýke kine bolýar hatda näme musulman jennete girjek bolanda näme hapa musulman girenok ýagny günäli adam şunuň hem içinden arassa bolmaly hem daşyndan şunuň daşynda bir günä bar bolsa näme dünýede bir kynçylyk çykyp jihad edýär şehit bolýar bir topar bir topar ýarawsyzlyk gelýär şeýdip arassalaýar Allah taala birinji Doly näme jennete salja öňünden. Onda arassalanmadym gabrynda, gabrynda arassalanmadym ne kyýamatda hasabyna onda jähenneme düşýär. Ýa syratda geçmekde kösenip kösenip ahyrda oň näme jennete içi we daşy bilen arassa adam bolýar. Olaň kalplaryndan näme aýyrasýa Allah Taala? Bir-birine kine, öýke bolýar-a, şolam bolmaýar diýýär. Arassa kalply, içi we daşy bedeni näme musulman girer diýýär jennete. Düşüniň. Iki musulman dogan bir-birine öýke zok, Allah Taala jennetiň öňüni olary saklar. Näme diýip? Haklaryny halal etmese diýýär, hak gyl, hakyny alar, o aňyrkam jähenneme gider. Näme ha, ýene arassalanmaly. Indi bir-birini bagyşladar diýýär bir hadysda. Näme diýýär? Jennetde ýer görkeder diýýär Allah Taala. Bu şeýle owadan, şeýle Näme göz görmedik, dil, gulak eşitmedik, näme şon ýaly Allah Taala wasp edýär. Şony görkezerdi, bu diýer diýä musulman, o kimiňki ýa Rab diýerdi. Bu diýer diýä musulman doganyny baslaýan musulmanyňky diýene. Ýa Rab basladym diýerdi. Hakkyl doganyny gapdalynda duranda, seňki diýerdi Allah Taala ikisini hem salar diýer bilen. Isjan kino alýa onda jennete düşdi bir adamyň näme firdöwsde bir adamyň soňky jenneti hiç niň kalbynda oňky köpäýärok meňki näme üçin az oňky näme oňky ýok bolma her kim kanagatly bolar diýýär düşündiň şonuň üçin näme diýýär olarda ozan bolmaz diýýär Allah taala soňam näme diýerler ýaňky aşaklaryndan hem derýalar akar diýýär derýa diýilende bilýäňmi şu wagt suw gelýär obşy suw ynam surat Gelýär onuň o taýdan ol oba dalýar, bul oba dalýar, bul oba dalýar, hemmesi birneme çeşmeden näme ullanylýar. Ýok dämi? Bu taýda ýok, hersiniň özüniňki bolýar şonda. Seňkiden ikinji adam ullananok. Nirä gitseň yzyňa düşer ýöne. Şonuň bol özüňki çykýar, Sen ullanýaň boldy ol ikinjä ýok ol turba gelýär obşi doma oňka guýýa oňka guýýa oňka çärik bar kişidäm bir suwa ýok on ýaly däl her kimiň özüniňki bolar indi. Näme diýer ýaňkylar we kalu alhamdulillahillezi hedana diýär Allah hamdlar bolsun bize hidaýat edeniye. Bize Allah Allah Taala hamdlar bolsun bize hidaýat lihada lihada näme şul jennet şul iman şu islam bilen düşüniň. Wa ma kunna linahdi diýe. Öz özümiz näme hidaýat tapyp bilemzokdyk biz diýe. Kim hidaýat berdi? Alla. Nygma towala. Düşdüň? Käfir küfründe ýaşap jähennem gazanjak bolup otyr, musulmanam bärde imanyny yslamyna ýazyp jennet gazanjak bolup otyr. Düşdüň? Ikisiniň tapawudy kän. Ony kim hida? Allatagala olarda ne lew arifan Allahu fihim haýran le esmahum diýip. Olarda bir haýyr bardygyny Allatagala bilse eşitdirerdi diýýär. Yslamyň hakykatyny haýyr ýok käfirde. Şonuň üçin näme öldür. Şonuň üçin musulmana Allatagala şu gymmat zadyny berdimi näme etmeli? Iň azy dişler bilen hem bolsa, iň soňky demine çenli hem bolsa näme etmeli? Yslamda ýapyşyp ýaşap şonda ölmeli. Wala temutunna illa we entum muslimun. Ölseňizem näli boluň ölüň diýýär musulman halyny. Olam näme ebedi jennete, olam näme Alla berýär ho. Özüň men gowy mysal üçin bir häsiýetim gowy bolany üçin. Ýa men bilýän türkmen bolanym üçin. Ýa men arap ýa men çeçen bolanym üçin şu. Şonuň üçin bolaýdy-da men yslam. Biz gowy bolamyz soň Alla berer. Sen onuň üçin Alla taala islänine berýär o. Ebu Talyp nähili hyzmat etdi, nähili gowulyklar etdi? Allah islemedi, jähenneme girdi. Şunuň öji näme? Allah Tagala seň gowulygyňy gözüň üçinem, wiždanyň üçinem berenokdy. Näme diýer? Islänine berýär. Haýyr isledim, Allah Tagala yslam berdi, şonuň üçin näme etmeli? Ony sypdyrmaly däl. Öňräkki şeýle gözli sypdyrasym gelmedipýär a. Ondanam eziz-ow. Şu zat bolmasa yslam bolmaz. Näme o gözli ýeten oň. Lew lewla en hedanallah diýýär. Näme Allah bize hidaýat etmedik bolsady biz özümiz hidaýat tapyp bilmeýäs diýýär. Düşüniň. Bizem şeý diýýäs, Allah bize hidaýaty bermedik bolsa, biz şu zada düşünemzok. Allah Tagala bize şu zatlary öwretmese, biz bilemzokdyk-ow. Bir müşrik sany müşrigiň dogmasy-ow. Düşdüň? Entegem Allaha sögüp oturan, düşdüň? Ateist. Şonuň üçin hem Allah şu hapalykdan çykaryp hidaýat berdi-ow. Biz özümiz tapyp bilemzokdyk şu zady. Düşüniň? Şonuň üçin näme etmeli? Elhamdulillah bar. Tutuň. Şony manyny berýän. Ýaňky-da mydam aýdýan diýmekde. Türkmençe köp zat adam perewod etmek. Lekad jaet rusulu Rabbina diýýär bil hak. Näme diýýär? Wallahi diýýär. Resul Allaň, Rabbymyzyň resullary näme hak bilen geldi diýýär. Wa nudu diýýär. Onam çagyrlyk diýýär. Näme En tilkum en tilkumul jennete eurustumuha bima kuntum ta'melun. Ine şul jenneti näme ediň diýip bize nä nida edildi, çagyryldy diýýär. Siz amalyňyz bilen bu miras alan jennetiňize giriň diýerler diýýär. Düşüniň. Bu jennet siziň amalyňyz bilen eden we näme miras alanyňyz diýýär. Jennet miras alyp bolýarmy? Özüň getir. Jenneti Allah Taala miras aldyňyz diýýär. De Allah Taala haçanda bir adamyny ýaradanda näme hökman Peygamber hadysynda aýdýar, jähennemde-de ýeri bolýar diýýär, jennetde-de ýeri bolýar. Şunu edil şon ýaly musulman jennete düşse, bir kafir hem näme jähenneme düşse, musulman bu kafirin ýerini alýar jennetde. Şeýdip näme miras alýar. Erli şon ýalam jähennemi käfir näme edýä, musulmanyň jähennemdäki ýerini alýa. Boş galmasyn onda bul. Azap çek, gez şo taýlarda. Düşüniň? Şoň üçin näme hersiniň öz ýeri bar. Şoň üçin näme diýýä Allah ta Bu amalyňyzam diýýä, düşdüň? Amalyňyz bilen eden jennetiňize näme ediň, giriň diýýä. Hökman amal-ow, amal bolmasa näme? Bolanok. Şonuň üçin nädip miras alynýan eken jennet? Käfir jähenneme düşende şoň ýerini näme musulmana berilýär jennet. Wa nada ashabul jenne diýýär. Ashabun nar diýýär. Näme? Jennet ähli, jennet eýeleri Jähennem eýelerine näme? Çagyrar diýýär. Ine, ezýet içinden başlaýar diýýär. Düşüniň. Allah Tagala näme? Şeýle bir musulmana hal berýär, näme? Käfir ýanýar, ýanýar, bedeni urulýar, silkinýär, her hili azaplar, düşüniň, zynjyr syrtyndan girip, agzyndan çykýar otly. Oň daşyndanam näme? Moralnyý azap bolýar, musulman gyjalar. E, käfir! Biz-ä diýýär, Allaň hak diýen jennetini, yslam imanyny diýýär, tapdyk diýýär, diýýär. Wada beren näme? Allaň wada beren zadyny tapdyk diýýär, hak. Siz tapdyňyzmy diýip sora, Allaň wada beren hakyny diýýär. Hak näme? Jähennem diýdi käfire, musulmana-da jennet diýdi. Şu haky tapdyňyzmy indi, duýýaňyzmy diýer-dä, näme diýer käfir, Kalu nam diýýär. Hawa diýerler diýýär. Şunuň gürrüň bolýar. Jennet dowzahyň arasy nähili erbet bolýar bilýäňmi? Käfirler şu wagt gelip musulmany kapasa salyp, sögüp, ezýet berip, garaňkylykda saklap, özlerini öz pikirleriçe biz erkinlikde, siz hem ana kapasda, e, ezýet berip, kemsidýär-ä. O taýda başgaça näme, ol dowzahda, otda we hiç haçanam çykyp bilmeýän ýerinde bolar, musulmanam ýaňky ol kapasda ezýet berler, näme diýer, E, käfir, Allaň hak diýen zadyny tapdyňmy, gülýärdiň-ä üstünden diýer, gyjalat berer, düşdüňmi? Diňle diýer, dat diýer, indi süýji-süýji edip gürlediňiz-ä diýer yslama garşy. Nä ejeň öýde dälkäň ejeň ýanyna girdim ýa bajyň ýanyna girdim näme etdi? Ýok musulman boldy. Düşdüň? Alla iman etdi. Näme etdi? Hiç zadam edenok. Puluňy aldymy? Siziň halkyň hakyny işiňizi al hakydymy näme etdi? Düşdüň? Gyzlaňyzy ýalaňaçlanyp köçä çykaryp, namysyňyzy depeledimi, näme etdi-ow, aýdyň. Wä-hä, wä-hä, bu kim? Bir Alla diýýär-ow diýýär. Musulman diýýär, düşdüňmi? Ine, näme diýýär, şonýalak Allaň ýolundan alyp galýan käfirlere diýýär, we ahyrýet gününe diýýär, olar käfir diýýär, indi iman edenoklar diýýär. Şunuň murjiyalaň doganlary ýaňky komitetçik, jinni we başga ähli salur şo käfirleri Allah Tagala we hum bil ahireti kafirun diýýär. Olar ahyret gününe käfir-ow diýýär. Allaň ýolundan alyk galýan käfir diýýär ýa murjiýa, käfir. Siz hem şon ýaly musulmany käfir edýän adamlar şolar. Bular hem olaň dogany. Ikisi dogan şolar. Ikisi hem näme Allaň ýolundan alyk galýar. Şunuň Perde. O ýöne näme? Bir aralykda günäsi bilen sogaby deň gelen kişiler bolar. Näme ashabul agraf, sure agraf şol. Agraf ähli näme? Günäsi bilen sogaby deň gelip, jennet bilen dowzah arasynda bir hasaba garaşyp oturan adamlar bolar. Düşündiňmi? Şonuň üçin näme sogap köp etmeli, o haly erbet. Gözüňede jähennem bysyrdap bärde ýanyp otyr, jennetem eýýäm, jennet nygmatyny edinip otyr. Senem indi bileňok haýsyndandygyny, düşdüňmi? Şonda näme? Wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullan bi simahim. Näme bir alamatlar bilen belli bolan, ýagny aradaky bir adamlar bolar diýýär, günäsi soga deň bolan. Wa nadaw diýýär ashabul jennede. Haçan ashabul jennete en salamun aleýkum diýýär. Haçanda näme jennet ählini görenlerine Selämu aleýkum diýip olara näme salam bererdi. En selämun aleýkum. Türkler diýýär a selämun aleýkum. Ene şu taýda şoňa delil diýseň bolýan. Lem yedhuluha we hum yetmaun. Ýöne näme entäk? Entäk olar jennete girmedi ýöne umyt Şeýdip garaşyp durlar aradakylar. Ýöne bu jennet ählini görende Salam aleýkum diýip begenip şolara salam berýär. Ýöne özleri hem şoňa girmek isleýärler. Ýöne entäk girmediler. Şunuň Wa iza surifat absaruhum tilqa ashabun nar wa qala rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Haçanda bilýän bir bir ýeri seredeňde, şu men şu tak seredýän bolýan, Salahuddine gözüm düşýär, gözüm gaýtagy. Şonuň ýaly, olar şeý diýip seredip dur, bizden gözüniň gyýtagy jähennem ähline düşüp seredeslirem gelenok. Düşdüň? Beýdip seredenoklar. Gözüniň gyýtagy düşende diýe, şu jähennem ähline näme ederler diýe, Allam şolar näme? Alladan pela pena şu zalym ähilden bizi etme gör, ýa Rab diýip, şo taýda näme ederler diýe doga ederler. Şu dünýede näme yslama garşy näme mejlisler gurýanlar bolýar dogry dälmi? Demokrat dini dikýänler we ony tutýanlar bolýar. Yslama garşy hili-hili pysy-pujurlyklar bilen janlary we mallary bilen we günleri, pikirleri we hemme zatlary bilen yslama garşy işleýänler bolýar. Şolary görende ýaňky ashabyl a'raf dowzahda bu ýanyp otyrkalar näme diýerler bilýäňmi olar? Size diýýär siziň üç mölekligiňiz näme berdi diýýär. Şuna gyjalat diýene berýärler. Ana näme? Ana dowzah berdi. Gazanan zadyňyz şu. Siz üýşüberiň diýýär. Şunuň üýşüň, üýşüň diýýär, ahyrynda-da dowzahda-da ýene üýşersiňiz diýýär. Siz aýrylmarsyňyz bir-biriňizden. Toba edip näme Allanyň yslamyna dolanmak. Şunuň siz diýýär, näme etdiňiz diýýär. Näme berdi siziň tekepbirlenmekligiňiz diýýär, o siziň üýşmekligiňiz diýýär yslama garşy. Diňe näme berdi? Ata baba görmedik o siz ýaly şeý balla diýip duran diýä. Şunuň gabyr diýiňow tümmek diýiň alaja diýiň gör diýiň. Bar ata ene şun ýalak diýdiňiz diýä Allah tagala siz deý näme jennete girmersiňiz diýip kasam içdiňiz dämi diýä şul adamlar. Olaram howwa diýerler. Käfirler. Allah Taala ýene gyjalat berip, giriň jennete diýerdi. Ýaňky aradaky duranlara näme eder? Ýaňkylaryň azabynyň üstüne azap artdyrmak üçin näme eder diýer? Jennete sa giriň diýer, bu gün size näme gorky ýok diýer diýer. O näme siz näme daha gysylyp zulum edilmersiňiz diýer. Şunuň Bize bir damdyraýyňda, bize bir zat ataýyňda, şuň çörek, alma, tapa, iýmit beräýiňdä diýip dilärler diýýär, düşdüňmi? Şonda näme, dünýede Allah Tagala berýär-ä olara. Pygamberimiz hem hadysynda aýdýar, käfiriň dünýäň gymmaty Allahyň ýanynda siňegiň ganatyça, çybanyň ganatyça bolan bolsady, bir käfir bir owurt suw tapmazdy diýýär. Düşdüňmi? Dünýe gymmat däl Allahyň ýanynda, düşdüňmi? Wah, pişşä gymmaty ýok, şu alada edip başagaý boldup ýörenler zat bar-a. Allaň ýanynda gymmaty ýok, Alla Tagala musulmanyň allanmajagyny bilsedim diýýär. Bilýär Alla Tagala musulmanyň al, käfiriň üçegini, patalogyna çenli gyzyldan eder. Aýatlar bar şo manyda. Patalogyna çenli musulman allanýar. Eý, ony samolýody bar, wirtal apaçysy bar, o, bular öňe gitdi, bular, o, samol, soňky maşyn, jaýlary, kilometrlap gurup ugradyşdyň, käfirler. Allah Taala näme? Dünýäň gymmaty ýokdy. Ýöne şu musulman allanymyz ondan hem beter bererdi. Ýöne jähennemde düşen soňlar boldy, dünýä geçdi, indi jähennem bar, jennet bar. Şonda näme dilärler diýen bize bir suw beräýiň, ýaňky ullakan jaý gurup, näme musulmanlar dinden dönürjek bolýanlar. Bize suw beräýiň diýende jennet ähli näme diýer? Qalu innallah harramahuma alal kafirin. Allah Taala näme? Ol iki zady, suw we iýmiti näme? Käfirlere haram etdi diýýär o gün. Bu dünýede berýär. Iýýärler, içýärler, bir bir nejislik bir bolsa edýärler. Ýöne Allah Taala berýär bu. Ýöne o taýda iýerlermi? Ýok, haram. Ebedi iýmezler. Sowuk suwam içmezler, bu düzüwli naharam iýmezler. Iýjek zady zakkum we irin, içjek zatlary. Ýa näme, allaçylarmy we hä, şe, din näme, gülki etdiler diýýär. Diniň üstüne. O näme etdi olar? Diňe diniň üstünden gülüň, we garrathumul haýatud dünýe, we dünýe olary gark etdi. Dünýe, bar aladalary dünýe boldy. Dünýe nätmeli, gazanmaly, nätmeli, sowmaly, nädip köpeltmeli, nädip basmaly, nätmeli, nätmeli, nä, ine, diniň, dinem diýen, wagtyň ýok diýýär. Käfir näme diýýär bir çaga namaz okaýar, o, Namazam-a bir iş tapmadyk wagtyň okalar-da-ow, diýýär. Ateist. Bu wada-ow mal diýýär, bar, sat bir zat, gazan diýýär. Şuň namaz-a, o bir iş tapmasaň, bir näme, bir bu şo garra pensiýa çykaňda bir okasaň bolýar, nämä gerek, ne bular, dünýe başagaý. Düşündiňmi? Felyewme nensahum diýýär. We Allah Tagala bu günem näme biz olary ýatdan çykarýarys. Olar näme dünýedeki Allaň dinini, Allah Tagala ybadat etmekligi ýatdan çykardylar-a diýýär. Bu günem biz näme diýýär? Kema nesu diýýär. Liqae ýewmim ýewmihim hada diýýär. Bu güne duşjaklaryny ýatdan çykaryşlary ýa biz hem o gün näme olary ýatdan çykar. We ma kanu bi ayatina ýa näme ýejhadun. We özleri näme etdiler? Allaň aýatlaryna garşy gidip gatadylar diýen. Allah Tagalaň aýatlaryna garşy gidip näme gatap, Yslama garşy gije-gündiz näme pyssy-pujurlyklar etdiler. Şonuň üçin näme etsin o käfirler? Tagut itleri, Allasy olary ýokka bar edip ýaradansoň oňa garşy uruş edýän käfirler, haram, nejasatlar näme etmeli? Toba edip Allasyna dolanmaly ýogsam näme Allah Tagalaň şu beren wadalary näme? Olara şek şübhesiz garaşyp dur we özlerem şo käfirler şu şo aýatda Allaň aýdyşy ýaly Kalu naam diýerler. Allaň hak diýen zady indi tapdyňmy käfir diýeňde hawa diýerler. Indem ne iýiň diýýän. Etiňizi iýiň, syçan hapaňyzy iýiň, indem näme jähennemeden giriň diýýän. Şonuň üçin näme etsin o käpirler toba etsin. Musulmanam Allah Tagalaň beren nygmatyna, yslamyna gaty bek ýapyşyp, hiç sypdyrmasyn. Tä näme musulman bolup ölençä özem sypdyrmasyn diýeňde eliňde däl-ow, ýene Alladan dileme. Gije gündiz näme etmeli Alladan şonuň üçin hem Allah Tagala bizi ýaňky jennet bilen buşlap hasapsyz jennetine salanlardan etsin we jähennem ýaňky azap bilen buşlanlaryndan hem gorasyn olardan etmesin Wallahu Tagala Alem Subhanallah we bihamdih Eşhedü en la ilahe illa ent Estagfiruke we etubu ileyk.